Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-30. Yang kita beri judul adalah Imam Al-Fatihah dan makmum dalam solat jamaah. Solat berjamaah merupakan ajaran dan juga syariat Islam yang menunjukkan persatuan dan kerukunan agar bisa saling ta'awun yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan dan saling menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan dan jangan saling menolong dalam dosa dan juga dalam kemaksiatan dan juga permusuhan. Eh, salat jamaah juga termasuk syiar Islam yang sangat agung dan sangat mulia. Ibadah yang memberikan banyak pahala bagi orang-orang yang menjalankannya. Jadi salat jamaah itu adalah suatu ibadah yang memberikan ganjaran atau pahala karena dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, salat jamaah ini merupakan sebab di antara kita mendapat pahala atau ganjaran yang besar dari Rabb kita dari pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melaksanakan salat jamaah uh, maka dia harus mengetahui siapa saja yang berhak menjadi imam dan siapa yang tidak boleh menjadi imam. Jadi seorang muslim juga harus mengetahui bagaimana posisi imam dan makmum berdasarkan tuntunan syariat Islam. Jadi kita umat muslim sangat layak bagi kita atau kita malu tidak mengetahui bagaimana hukum imam atau tidak mengetahui siapa yang berhak menjadi imam dalam solat kita. Jadi dituntut bagi kita umat Islam harus mengetahui siapa yang berhak menjadi imam. Jadi tidak sembarangan setiap orang yang mau maju boleh jadi imam tidak seperti itu. Jadi imam dalam solat itu ada ketentuan dari syariat kita syariat Islam syariat yang sangat mulia. Ah, tapi sebelumnya perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan imam dan juga apa yang dimaksud dengan makmum. Imam adalah orang yang memimpin solat berjamaah dan makmum adalah orang yang mengikuti gerakan solat imam. Ini secara sederhana makna dari e, imam dan juga makna dari makmum. E, dalam solat setiap makmum wajib mengikuti imam dalam setiap gerakan saat solat dan tidak boleh mendahului imam atau bersamaan dalam gerakan. Jadi inilah yang dituntun dari seorang makmum. Jadi makmum tidak boleh mendahului imam atau bahkan sama pun dengan imam tidak boleh. Karena inna ma ju'il al imam liu tamabi. Karena imam itu dalam solat dijadikan seseorang agar orang-orang di belakangnya mengikuti dia bukan mendahului imam. Ha. Jadi kita kaum muslimin jika kita seorang makmum kita tidak boleh mendahului imam atau bersamaan dengan imam. Baiklah sahabat akademinur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mempelajari apa saja kriteria seorang imam tersebut. Orang yang memimpin solat jamaah hanya satu, tidak boleh dua orang ya, hanya satu orang. Kecuali uh, yang menjadi imam di pertama tadi ketika kita di awal solat uh, wudhunya batal maka digantikan oleh orang yang di belakangnya. Atau boleh juga kita menunggu imam itu kembali datang solat bersama kita. Seseorang yang menjadi imam dalam solat tidak boleh sembarangan. Nah, ini perlu kita uh, garis bawahi tidak boleh sembarangan orang menjadi imam dalam salat. Ada kriteria tertentu yang layak dan berhak untuk dijadikan imam salat. Jadi memang permasalahan imamah fis salah, permasalahan, imam tentang salat itu sudah dibahas dalam-dalam oleh para fuqaha, para ulama-ulama fiqih. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan kriteria atau sifat seorang imam yang berhak untuk memimpin salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Rasulullah mengatakan ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa' fa'alamuhum bisunnah fa in kanu fis sunnati sawaa fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawaa fa aqdamuhum silma artinya hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah ini tingkatan pertama orang yang paling baik dan paling bagus bacaannya terhadap Al-Qur'an jadi kita lihat uh, ketika kita mau solat atau memang selayaknya bagi uh, suatu masjid tersebut atau BKM tersebut menentukan imam tetap yang memang bacaannya bagus. Uh, jadi ketentuan pertama adalah orang yang paling bagus bacaannya Al-Quran. Uh, jika kita lihat ada dua orang bacaannya sama umpamanya maka yang paling mengetahui sunnah maka dilihat siapa yang lebih mengetahui atau lebih paham tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bila mereka dalam sunnah sama jika keduanya sama-sama paham sunnah maka yang paling dulu hijrah yang paling duluan hijrah nah, ini permasalahan yang Eh, dalam banyak hijrah di sini uh, bisa saja sebelumnya mereka uh, adalah orang-orang yang uh, jauh dari situ mereka hijrah tapi maknanya di sini adalah uh, Rasulullah menyebutkan ini uh, di hadapan para sahabat karena di antara para sahabat itu ada yang duluan hijrah ada yang tertunda hijrahnya maka dilihat dari itu jika tidak ada di antara kedua umpamanya tidak ada yang hijrah memang keduanya betul-betul orang kampung itu maka lalu dilihat uh, siapa yang lebih dulu masuk Islam siapa yang lebih dulu diantara mereka masuk Islam uh, dalam hadis lain ada tambahan lafaz Rasulullah mengatakan fa in kana fil hijrah sawa fal ummahum akbaruhum sinna Rasulullah mengatakan apabila mereka dalam hijrah sama, maka yang paling tua umurnya. Jadi jika bacaannya sama juga, kemudian sama-sama paham sunnah, ah, kemudian sama-sama dulu sama-sama hijrah umumnya. Kemudian ah, dilihat lagi, maka dilihat siapa yang lebih tua di antara keduanya umpamanya, maka yang lebih tua lah lebih berhak menjadi imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi telah menjelaskan uh, bahwa kriteria seorang imam atau sifat seorang imam yang berhak mengimami solat yaitu yang pertama di sini muallim menyebutkan seorang yang paling pandai membaca Al-Qur'an. Jadi orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an. Memiliki bacaan yang bagus sesuai ilmu tajwid jadi bacaannya bagus sesuai ilmu tajwid karena ilmu tajwid adalah ilmu yang uh, mempelajari tentang tata cara uh, bagaimana membaca Al-Qur'an dengan benar. Jadi kita kaum muslimin selayaknya bagi kita untuk mempelajari ilmu ini. Karena ilmu ini adalah ilmu yang membantu kita membaca Al-Qur'an dengan benar. Jika ada yang sama-sama pandai dalam bacaan Al-Qur'an, maka dilihat kriteria berikutnya jika keduanya sama-sama pandai membaca Al-Quran, maka dilihat kriteria atau sifat yang salahnya. Seorang yang paling mengerti tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling paham tentang hadis dan juga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengetahui fikih, mengetahui fikih salat dan juga hukum-hukumnya. Jika dalam hal ini ada yang setingkat pengetahuannya, maksudnya sama pengetahuannya, maka dilihat kriteria selanjutnya. Maka dilihat uh, sifat atau ketentuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang lebih dahulu hijrah. Jika dalam hijrah ada yang sama, maka dilihat kriteria berikutnya. Kemudian yang keempat, seseorang yang lebih dulu masuk Islam. Jika dalam hal ini ada kesamaan, maka dilihat kriteria yang terakhir. Jadi kita lihat siapa yang lebih dulu di antara mereka masuk Islam. Kemudian kriteria terakhir adalah yang lebih tua umurnya. Jadi yang lebih tua umurnya. Kemudian muallif menyebutkan di sini orang-orang yang tidak boleh menjadi imam. Ha, di sini juga akan kita bahas orang-orang yang tidak boleh menjadi imam. Ini perlu kita perhatikan. Jadi imam itu tidak hanya sur-suran ataupun semangat-semangatan tidak ada ketentuannya dan juga ada aturan-aturannya dari syariat Islam. Nah, ha, syariat Islam melarang orang-orang tertentu untuk menjadi imam dalam beberapa kondisi. Yang pertama, wanita mengimami laki-laki. Jadi wanita tidak boleh mengimami laki-laki. Ha, walaupun wanita tersebut umpamanya lebih tua dibanding makmumnya yang laki-laki maka itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, orang yang berhadas dan orang yang terkena najis sementara ia mengetahuinya, bila makmum tidak mengetahui hal itu sampai selesai solat, maka solat makmum sah. Jadi kalau imam dia sudah mengetahui dia ada berhadas kecil atau berhadas besar atau ada najis di badannya atau pakaiannya, maka salahnya tidak maju sebagai imam. Tidak maju sebagai imam. Kemudian yang ketiga, orang yang buta huruf. Yaitu orang yang tidak bisa membaca Al-Quran atau membaca Al-Fatihah dengan benar dan tidak menghafalnya. Jadi, bagaimana mungkin kita menjadikan seorang imam yang buta huruf, tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar. Bahkan surah Al-Fatihah saja dia tidak Bisa. Jadi ini perlu kita perhatikan. Kita lihat diri kita. Jika kita orang yang buta huruf, jangan semangat-semangat atau memberanikan diri untuk menjadi imam. Ini ancamannya sangat kuat, tidak dibolehkan. Kemudian yang keempat adalah orang fasik yang ahli dalam membuat ajaran baru dalam agama, yaitu tidak ada dalam tuntutan syariat. Orang yang fasik adalah orang-orang yang melakukan maksiat, atau yang membuat hal-hal baru tentang agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak boleh dijadikan sebagai imam kemudian yang kelima di sini muallim mengatakan orang yang tidak mampu ruku jadi jika masih ada orang yang mampu ruku tidak boleh kita jadikan imam yang tidak mampu ruku tidak mampu sujud tidak mampu berdiri dan duduk sehingga imamahnya tidak sah bagi makmum yang mampu melakukan semua itu. Jadi eh, seorang imam jika dia memang walaupun dia sudah ditentukan sebagai imam, selayaknya dia tidak maju sebagai imam jika dia tidak bisa ruku. Ruku maksudnya mungkin dalam keadaan sakit dan sebagainya. Eh, kita berusaha untuk eh, menyuruh orang lain untuk menggantikan kita. Adapun orang-orang yang makruh hukumnya menjadi imam dalam solat sebagaimana telah disebutkan dalam fikih muyassar uh, dimakruhkan menjadi imam orang-orang berikut. Ini disebutkan dalam fikih uh, muyassar ala dawil kitab was sunnah. Yang pertama adalah orang yang dimakruhkan menjadi imam orang yang banyak melakukan kesalahan logat banyak melakukan kesalahan lahan maksudnya logat bahasa Arab dan kekeliruan dalam membaca. Ini untuk selain Al-Fatihah. Adapun kesalahan untuk Al-Fatihah yang mengubah makna, maka solat berjamaah bersamanya tidak sah. Ini perlu kita perhatikan. Uh, orang-orang yang mau maju menjadi imam, dia perhatikan dirinya. Apakah dia orang yang memang uh, salah sering mengucapkan logat dalam bahasa Arab atau lahja dalam bahasa Arab? Uh, jika yang salah itu adalah al-fatihah dan mengubah maknanya maka solatnya tidak sah ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummukumul ya ummul qaum aqra'uhum artinya yang mengimami jamaah adalah yang paling bagus bacaannya. Jadi yang mengimami adalah yang paling bagus bacaannya. Terkhusus Al-Fatihah bila berubah atau mengubah maknanya banyak orang membaca ghairi jadi khairi itu permasalahan yang sangat besar bukan permasalahan yang ringan ghairil maghdub dibaca dengan khairil maghdub sebaik-baik orang yang marah ini mengubah maknanya jauh sekali Kemudian yang kedua yang dimakruhkan menjadi imam adalah orang yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya atau sebagian mereka membencinya. Ini juga kita perhatikan. Ada sebagian orang, Masya Allah orang semua mencintai dia. Ini beda halnya. Dan ada memang seorang itu, eh, kebanyakan atau mayoritas masyarakat tidak mencintainya, tidak menyukainya. Tidak menyukainya akan tetapi dia memberanikan dirinya sebagai imam. Orang tidak suka kepada dia mungkin ada hal-hal yang membuat orang tidak suka kepada dia. Itu banyak. Di antaranya adalah bacaannya buruk umpamanya. Bacaannya tidak bagus. Akan tetapi dia mau maju saja menjadi imam. Jadi membuat orang lain benci atau tidak suka kepada dia. Atau dengan hal-hal lain orang benci kepada dia. Maka orang seperti ini sangat dimakruhkan bagi dia menjadi imam. Kalaupun atau namun jika dia uh, menjadi imam, solat tetap sah. Kemudian kita akan sebutkan di sini yang ketiga adalah orang yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf dan tidak mengucapkannya secara fasih. Orang seperti ini juga dimakruhkan bagi mereka untuk menjadi imam. Ah, bacaannya tidak jelas mengucapkan huruf juga tidak jelas tidak bisa membedakan antara za umpamanya dengan za atau ta atau tha sama saja za atau ja sama saja jadi orang seperti ini dimakruhkan menjadi imam dalam solat kita baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian selanjutnya kita akan membahas posisi imam dan juga makmum. Di sini banyak kesalahan di kalangan kaum muslimin uh, melihat posisi imam dan juga posisi makmumnya. Posisi berdiri imam dan makmum dalam salat berjamaah perlu dirinci menjadi beberapa keadaan. Yang pertama, jika hanya dua orang laki-laki, maka posisi imam dan makmum sejajar. Maksudnya dua orang yang solat ini, dua-duanya laki-laki, maka posisi imam dan makmum itu sejajar. Dan makmum berada di samping kanan imam. Jadi imam di sini makmumnya sebelah kanan. Ini uh, adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Dua orang sejajar jika dua orang itu laki-laki. Kemudian kondisi yang kedua, jika terdiri dua orang dengan rincian satu orang laki-laki dan satu orang wanita, maka imamnya adalah laki-laki maka wanita tadi sebagai makmum berada di belakang imam tidak sejajar berada di belakang imam lurus di belakang imam kita ulangi jika ada dua orang yang solat satu orang laki-laki satu orang perempuan maka yang imam adalah laki-laki dan perempuan tersebut berada persis di belakang imam kemudian kondisi yang selanjutnya yang ketiga jika terdiri dari tiga orang laki-laki atau lebih, maka posisi makmum berada di belakang imam dengan membentuk sab atau barisan lurus dan rapat. Jika tiga orang itu jelas sama dengan solat berjamaah dengan banyak orang. Kemudian kondisi yang selanjutnya adalah jika terdiri dari dua orang laki-laki dan satu wanita atau lebih, maka posisi satu makmum laki-laki sejajar dengan imam. Yang jelas ketentuannya di sini adalah laki-laki. Jika dua laki-laki, berapapun perempuan di belakangnya, tetap laki-laki tadi sejajar dengan imam. Dan perempuan-perempuan tadi berada di sob belakang laki-laki. Kemudian kondisi yang selanjutnya, bila ada banyak jamaah, yang terdiri dari beberapa laki-laki dan wanita maka posisi para makmum laki-laki berada di belakang imam dan posisi para makmum wanita berada di belakang makmum laki-laki ini sangat jelas ah, jika banyak ah, laki-laki tetap di belakang imam dan perempuan tadi tidak boleh sejajar dengan laki-laki mereka harus di belakang uh, makmum laki-laki tadi kemudian kondisi yang selanjutnya bila datang Ah, maksudnya bila dalam solat jamaah ada anak-anak maka posisi mereka berada di belakang para makmum laki-laki ada anak-anak mereka berada di e, belakang sob laki-laki kemudian kondisi yang selanjutnya jika hanya terdiri dari dua orang wanita ini wanita ya dua orang wanita bagaimana posisinya maka posisi imam dan makmum sejajar dan makmum berada di sebelah kanan imam. Ini sama dengan laki-laki tadi. Jika dua orang laki-laki sejajar, posisi makmum sebelah kanan. Begitu juga wanita. Kemudian kondisi yang kedelapan, eh, jika terdiri tiga orang wanita atau lebih, ini mungkin yang terakhir ya. Jika terdiri tiga orang wanita, semuanya wanita atau lebih, maka seorang wanita boleh mengimami wanita yang lain dengan posisi berada di tengah. Posisinya berada di tengah akan tetapi sejajar semua. Karena yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika yang salat itu semua wanita umpamanya banyak mau berapa pun jumlahnya kecuali dua orang tadi, kalau dua orang tetap sejajar. Banyak juga tetap sejajar. Jadi seorang wanita menjadi imam, dia tidak boleh maju di hadapan wanita yang lain dia sejajar dengan sab yang pertama. Jika lebih satu sab, sab yang kedua melanjut ke sab yang kedua. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku panduan kita ini sudah uh, dibuat dalam bentuk foto untuk memudahkan para kaum muslimin dan juga peserta Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya. Uh, di sini kita akan merangkum atau memberikan beberapa catatan. Yang pertama, imam dijadikan untuk diikuti. Jadi imam itu harus kita ikuti. Tidak boleh kita mendahulunya atau bersamaan dengan imam. Maka makmum tidak boleh mendahului imam. Di sini muallim menyebutkan, makmum harus memulai gerakan solat sesudah imam. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama al imam liyutamma bih." Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Artinya, sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Maka bila dia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika dia rukuk, maka rukuklah. Jelas. Kita mengikuti imam dalam gerakan. Makanya boleh kita uh, beda niat dengan imam. Imamnya umpamanya solatnya wajib, kita berniat solat sunnah. Boleh. Dan begitu juga sebaliknya. Karena yang wajib bagi kita adalah mengikuti gerakan imam. Kemudian catatan yang kedua, mungkin yang terakhir ya. Imam dianjurkan untuk memerintahkan makmum agar meluruskan sob, meluruskan barisan, mengisi celah kosong pada sob sebelum memulai solat. Ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah memulai solat, Rasulullah mengatakan, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah." luruskan saf kalian karena sesungguhnya lurusnya saf termasuk kesempurnaan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dalam hadis yang lain disebutkan sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min iqamatis salah. Artinya mirip, luruskan sob kalian karena sesungguhnya lurusnya sob termasuk dari uh, kesempurnaan atau termasuk dari uh, pendirian melengkapi solat. Para sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan, bisa kita dakwahkan dan bisa kita ajarkan kepada umat muslimin yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.